эфіры аўтарская перадача Сергея Дубаўца вострая брама. Для мікрафону аўтар. Кожны дзень у вільні ёсць нехта знаёмы з Беларусі. Каб перадаць што-небудзь у Менск не трэба чакаць аказіі. Мастакі, літаратары, бізнэсоўцы, палітыкі, сваякі тутэйшых Вось мільганула постаць Рыгора барадуліна і знікла ў кавярні грамулька. А вось яўген будзе нас стаіць каля віленскай сінагогі, кагосьці чакае, ужо гадзіну стаіць калі сядзець ля вакна ў доме на вуліцы завальнай а менавіта тут месціцца беларускі інфармацыйны цэнтр і назіраць за людзьмі якія гэтай дарога ідуць у горад і назад на вакзал каго толькі не пабачыш маладафронтаўцаў анархістаў менскіх Я ўжо не кажу пра сталых віленскіх перабыўцаў. Сямёна шарэцкая з двума целаахоўнікамі, ці скажам, аташэ па культуры беларускага пасольства скараходава, а той пасла гаркуна. І тым больш не кажу пра супрацоўнікаў тутэйшых беларускіх установаў, адукацыйных, выдавецкіх, урэшце і проста знаёмых віленскіх беларусаў, калі ж дадаць да гэтага віленскіх беларусаў незнаёмых якіх пазнаеш па мове дык складзецца ўражанне што ўсяго гэтага беларускага тут шмат ці дакладней што выглядае беларушчына ў вільні на тле ўсяго астатняга нібы пад павелічальным шклом горад працягвае выконваць сваю ролю і беларускага асяродку нягледзячы на непразрыстую мяжу на тое, што тут ужо 10 гадоў незалежная літва з адзінай дзяржаўнай мовай літоўскай, нягледзячы ні на што. Як трава, не ведаючы законаў фізікі, прабіваецца скрозь асфальт, так і жывая беларушчына ў вільні кіруецца законамі уласнай прыроды і вечнасці. беларуская брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец мінулую пятніцу ў вільні пачаліся дні гораду, якія расцягнуцца ажна на два тыдні акурат до да гэтага часу трывала сфармавалася адчуванне што вільня ад беларусі не аддаляецца а наадварот набліжаецца усё болей тут робіцца ўсяго беларускага хоць прырастае оно як бы не зусім афіцыйна як бы саромеючыся што ніхто яго зверху не інспіруе ніхто не дае дазволу яно як бы кажа я тут пасяджу хвілінчку і чакае рэакцыі а рэакцыі няма а калі не парушаеш законаў сядзі і дазволу не пытайся тэму працягвае Сергей харэўскі вельмі выйшла яшчэ одна беларуская кніга тая самая быкова пахаджане пакуль я распакоў першы пачок быкаўскай кнігі з прызірывай нецярплівасцю углядаючыся ў якасць друку на госці завітаў фатограф анатоль кляшчук Ён бываў тут так, апошні раз гады з тры таму, як высвячаўся беларускі касцёл святого барталамея. Клячук добра ведаецца Яна Шуткевіча яшчэ з Мску, таму не мог прапусціць гэткае падзеі. А гэтымі днямі ён пад'ехаў проста так: пацёгацца па месце, паздымаць. Падор'е для фатографа ці не найлепшае гэтымі днямі. паветра празрыстыя. Мы пайшлі з гары долу супрот вуліц, дзіўна хадзіць побач з фотографам прынамсі крычыку не патрэбныя парады ён сам сабе абірае што як здымаць застаецца толькі сачы за ягонай работаю ды падтрымліваць сяброўскую гаману ось тралейбус выйшла дзяўчына вся нейкая зацятая сур'ёзная адразу ж дастала пачок цыгарэтаў ды лихаманкава пачала яго распакоўваць ці не маглі б вы усміхнуцца калі ласка просць анатоль па-беларуску Дзяўчына шчасліва і здзіўлена усміхаецца знянацку пераўвасобіўшыся ў абаяльную мадэльку. Для фатографа некалькі ўдалых кадраў. Пахмуры дзядзька дзелавіта выбірае дрывотню, проста ў цэнтры гораду паміж навюткіх крамаў і славутых кавярняў. Зірнуўшы краем вока на фотаб'ектыў, крыху лагаднее, але ад справы не адрываецца. Тузін китайцаў, нібы з прышчэпленымі ўсмешкамі мінаюць атвор вострыя брамы. Жабракі чамусьці інстынктыўна ўбіраюць працягнутыя толькі што далоні. Тыя з іх, што сядзяць пад вострай брамаю сапраўдныя прафесіяналы. Тут яны зазвычай цвярозы і пабожлівыя. Памятаю на новы год самому артыстычнаму з іх надарылі скрыню шампанскага Ён радасна ляманціў, віншуючы ўсіх на ўсіх тутэйшых мовах, не спыняў прытым сваіх жагнанняў. А фатографы дзіўны народ. Яны выхопліваюць з плыні жыцця толькі тое, што можа трапна ўлезці в іхны фокус. Але веленчукі народ незвычайны. Сядзяць баба з дзедам на гаўбцы, карцінна падпёршы рукамі галовы, углядаюцца сабе віленскія завулкі. Кляшук, пока мгненно застояв фотоаппарат, починае здымаць. Спыняюцца спакойна сабе машыны, ніхто не прыспешвае фотографа. Во здаецца і старыя яго заўважылі. Але дзед, не адрываючы рукі ад падбароддзя, толькі крутануў вокам, дым мармытнуў, няхай сабе, здымай. У вільні гэтымі днямі надвор'е дзвонкае, яснае і прахалоднае. Вераснёвая вільня выглядае найвыгадней пожалтелое и местами уже опалое листья, раскрывая больше архитектурный краевид. Горы, подквеченные спелостью листоты, подставляют в очам свои выгодные боки, красующиеся в шкляных промнях тихого солнца. Коли надыходит веросень, я завсюду межволи хвалююся, бо не позбыўся того школьницкое тремтения про сгоды, мо тому, что я и теперь сам наставник. Завтра снова на занятки у віленскі педагагічны універсітэт, а там знаёмствы, прывітанне, прадстаўленне. Я пазнаёмлю іх з аб'ёмам ведаў, што абяцаюся даць студэнтам, а яны мяне са сваім досведам пра тое, як жывецца ім цяпер у рэспубліцы Беларусі. Сёлета будзе набраны чарговы новы курс віленскіх студыёзусаў з Беларусі. Гэта розныя людзі рознымі шляхамі яны дазнаюцца пра магчымасць навучання ў вільні. Бадай па-рознаму яны бачаць і сваю будучыню з дыпломам беларусаведаў. Але факт, колькасць студэнтаў з Беларусі ў вільні з году ў год не змяншаецца. Я запытаўся ў адной з настаўніцаў беларускай катедры педуніверсітэту Ніны Пяткевіч, ці лёгка працаваць са студэнтамі з беларусій якія вучацца тут завочна і чым яны розняцца ад студэнтаў стацыянару якія стала жывуць у літве ніна каткевич адказала мне лёгка яны э, вельмі добрыя вельмі адказныя добра падрыхтаваныя э, наведваюць заняткі <laughs> адказна рыхтуюцца і галоўна што зацікаўленыя як это не дзіўна ведаце завочніка відаць гэта рэдка бывае вельмі зацікаўленыя ёсць розніца ёсць розніца вялікая узровень падрыхтоўкі у завочнікаў грамадзян беларусі значна вышэйшы агульны ўзровень скажем так нават не столькі чыста як сказаць спецыяльны там па літаратуры па мове а агульны ўзровень вот уменне разважаць умение формулировать думки, выказывать думки, ну, не оспречивать нечто. У всех, кто у нас працует, означает, что вы, это студенты из Беларуси, яны, ну, с ними, скажем, намного цикавее працовать. Яны больше свободны, как не дивно, скажем, у своих поводинах и своих разважаниях. И они не такие закомплексованные, не такие зажатые, как литовские студенты, громадяне Литвы як не дзіўна хоць у нас здаецца літва краіна дэмакратычная свабодная беларусь тоталітарная быццам бы што нас усіх вельмі здзіўляе розніца відавочная і заважаецца і ўсе мне заўсюды дзівіла аднак чаго шукаюць у беларушчыне тыя студэнты што жывуць у літве часцяком нават не маюць ніякіх беларускіх каранёў навошта ім тая беларушчына ніна пяткевич кажа не ведаю трэба пытацца у іх не ведаю як это растлумачыць сапраўды растлумачыць гэта цяжка пагадоў і самы тыя студэнты не маюць пэўнага адказу яго трэба шукаць адно ў віленскім паветры а як ставяцца літоўскія студэнты беларусісты да беларусі і наадварот ніна пяткевіч наши стацыянарнікі ну пабываўшы ў мінску раз два тым больш тры хотели переехать на Беларусь. Частей мы с этим сутыкаемся. С жаданием покинуть Литву, переехать на Беларусь. А с Беларуси сюда чомусь никто не рвется. Не ведаю чому. Але, звычайно, наши стационарники все э, э, у марах, у марах. Бачить себе на Беларусь. Цивільно подобається і город пригожий, і магазини багатий, так <laughs> сказати, і люди цікаві. Але неяк я так пакуль што не чула, што яны хацелі б тут застацца. Ну можа так чыста, як сказаць, тэарэтычна, можа нехта і хацеў бы. Такое свербіць такое пытанне з першага сама нашага курса завочанага. Але мне здаецца не зусім тактоўна ў іх пытацца. <laughs> І таму я ніяк не магу адважыцца на такое пытанне, але мяне само гэта вельмі цікавіць. Сергей Харыўскі разам са сваімі калегамі з беларускай катедры віленскага педуніверсітэту, дзе ён выкладае гісторыю культуры, разважае пра вільнюю Менск у вачох сённяшніх віленскіх беларускіх студэнтаў. Карэнным віленчукам сапраўды падабаецца Менск. Асабліва вучням і настаўнікам віленскай сярэдняй школы імя францішка з карынай. Их завороживают просторы Сталинского проспекту, ампирная парадность фасадов, родность человеческого климату. У Вильни ничего этого нема. Тут родность выпроменьваюць не людзі, а старыя сцены, ад чаго вуліцы робяцца утульнымі, нібы пакоі дому. Тут бабелён нацыяў і моваў. Літоўцы і палякі, тутэйшыя прыезджыя з Польшчы, габрэі, расейцы, еўрапеізаваныя і савецкія няма таго, што груба можна было б назваць чалавечай масай. І таму кожны знаёмец сустрэты ў натоўпе успрымаецца як асобны лёс і космас. Нібы ў павелічальным шкле бачыш ягоную індывідуальную каштоўнасць. Вось чаму менскіх беларусаў так прыцягвае вільня, а віленскіх менск і мне думаецца што гэткія прыцягненні зусім не сённяшняя з'ява а нешта спрадвечнае тое што поўніла энергіяй творчы пары ў нашых продкаў што падсілкоўвае нас і будзе выпраменьвацца і праз 100 гадоў як бы не мяняўся сусветны парадак у гэткім кутку зямлі вільня зорка нумар адзін беларускай паэзіі была ёсць і будзе бо ж і сёння пішуцца вершы пра вільню Тым часам Сергій Харэўскі працягвае. Хто ж тыя студэнты беларусісты, што сярод розных магчымасцяў адукацыі ў літве абіраюць менавіта катедру беларусістыкі. Колькі я не завадзіў са студэнтамі размоваў, нязменна высвятлялася, што іхная беларускасць зусім не абавязкова вынікае з іхнага паходжання. Адкуль жа яны бяруцца, Я запытаўся ў загадчыцы катедры з падарані лілеі плыгаўкі. Ёсць сярод іх амаль што чалавек ці 67 выпускнікоў беларускай школы. Значит, можна іх умоўна падзяліць на дзве групы. Вучні ці студэнты, праня кажучы, якія ўжо ведаюць беларускую мову і маюць нейкія пэўныя веды, Э, па гісторыі культуры беларусі і тыя гэты выпускнікі рускай польскай школы якія гэтых ведаў не маюць значит з імі пачыналася праца з нуля э, у нас э, у бедовым годзе ўпершыню прыйшлі два чалавекі з польскай школы беларусу мала прычым ну я просто не займалася таким пытанням канкрэтна нацыянальны па ўсіх сваіх курсах але я не скажу что у нас хотя бы 50% беларусаў мабыць можа быць не будзе Дык што яны тады шукаюць у беларушчыне мой адказ на гэтае пытанне ўсё глыбей патанаю метафізіцы навошта ім усё гэта што атрымаюць студэнты ў вільні ад таго што будуць ведаць мовы і культуру беларусі адказвае спадарання плыгаўка <laughs> Ну, тут є шмат причин. Є е, жадання отримати диплом вищої едукації, є жадання е, ведати ще одну мову, ще одну культуру. Е, Вугулі спазнати, кажуть, ще одну країну. Вугулі їх перспектива далі пасти вчитися в магістратуру, той самий е, Мінськ, наприклад. Ну, по спеціальності у їх можливості мінімальні. Поскольку белорусских э, осиродков у нас на сегодняшний день не так уж и много, они могут працевать абсолютно в инших во всех осиродках. Газета, телебачение, радио, ну, с некой певной еще э, да подрыхтовкой, уже до места працы. Там махчима музей, махчима неотдельная школа, факультативы и так далее. До речи, некоторых своих колишних филинских студентов я бачу не то, что у Менску, а и в Варшаве, где они робят себе дальнейшую науковую карьеру а тыя з беларусаў завочнікаў што вяртаюцца ў Беларусь што чуваць пра іх ну, якім будзе стане якіх сацыяльных умовах апынецца беларуская мова праз 5-10 гадоў але беларусіст на беларусі заўсёды знаходзіў працу і знойдзе значитчыць таму я кажуць у іх я кажуць ёсць такія пэўныя гаранты працаўладкавання значитчыць адкуль у нас студэнты найперш ашмянскі район воронаўскі район ліда наваградак Барановичи, Минск, Брест один человек, Пружаны. Значит, э, основная колькость – это помежные районы. Значит, им ближе из зручні вчитися у Вільні, чим у Мінську у Гродні. У їх обай, что у всех, во всех є тут свояки. Значит, нема проблемы с жильем. Яны э, часто приезжали сюда, значит, яны ведают эту Украину, яны ее не боятся, и нормально устремаются. И з'яўляецца э, жаданне просто даведацца пра яе больш. Для ашмянскіх якіх сентыментаў яны па-мойму вільню проста ўспрымаюць ну, сваім горадам, у якім яны часта бывалі. Таму яны абсалютна тут добра адаптаваныя і сябе выдатна адчуваюць. Больш таго, як не дзіўна, яны тут часцей размаўляюць па-беларуску ў горадзе, Таму што на іх ніхто не звяртае ўвагу і не дзівіцца. У любым разе ахвочых вучыцца ў вільні не менее колькі б не было таму аб'ектыўных ды суб'ектыўных перашкодаў. Наколькі ж вялікая цікавасць з Беларусі да віленскай адукацыі сёлета цікаўнасць каласальная я бы так э, хацела бы сказаць э, звадкоў вельмі шмат але не заўсёды гэта э, звонкі выніковыя гэта значит не азначае што чалавек адразу да нас э, пойдзе вучыцца э, мы першы год толькі адбіралі па конкурсу але гэта была наша памылка і Усё ж такі і мы вырашылі даць на наступны год магчымасць усім, хто падаў дакументы да нас прыехаць вучыцца і паглядзець на такі натуральны адсеў. Мы э, прымаем 15 чалавек група. Калі будзе ну, больш большая колька жаданняў, мы зможам больш. Я лічу, што мы можам ад 15 до 30 прыняць і навучыць. Сёлета катедра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў вільні адзначае сваё дзегоддзе. Віленскія беларусы за апошнія 10 гадоў чаго толькі не пабачылі. 10 гадоў таму тут была амаль пустка, калі гаварыць пра прафесійныя асяродкі. А сёння тутака беларусы маюць сваю школу, тэлевізію, радыё, газеты і нават нарэшце касцёл. Калісьці тутэйшая беларушчына зазнала і бурную ўвагу да сябе з боку Менску. На кожныя афіцыйныя і неафіцыйныя прыёмы, сустрэчы, банкеты, беларускае чынавенства абавязкова запрашаліся тутэйшыя беларусы, якіх тое самае чынавенства шчодра адорвала абяцанкамі. Але часы пайшлі не такоўскія. Ці адчуваецца змена ў настроях студэнтаў ад змены палітычнага клімату ў Беларусі, наўпрост запытаўся я ў лілей плыгалкі безумоўна ўплывае на нас э, ну я помню калі ішла актыўная беларусізацыя ў беларусі безумоўна да нас тут было больш павагі э, больш такой зацікаўленасці і зразумела калі беларуская мова да сённяшні дзень бы была прыярытэтнай мовы ў беларусі просто тут бы спатрэбіліся нашы спецыялісты спатрэбіліся перакладчыкі навачыста ў бюро перакладак спатрэбіліся выкладчыкі беларускай мовы ў памежных раёнах. Гэта ўсё слушна, але адказы моихх калегаў выкладчыкаў нібы тлумачваюць аднаго таго самага пытання, адкуль вырастае сама сабою беларушчына ў вільні адкуль бярэцца патрэба ў ёй у тых студэнтаў якія вось уже 10 гадоў запар запаўняюць беларускія аўдыторыі тутэйшая пед універсітэту можа паветра тут асаблівая Анатоль кляшчук зазначыў што вось уже каторы раз гаворыць у вільні па-беларуску і дагэтуль все яго разумеюць адказваюць хто як хоча зазвычай па-польску ці па-расейску па А гэтым разам, кажа кляшчук, зайшоў ва ўстанову. Я ёй па-беларуску, а яна мне павольна па-літоўску. Прытым ветліва і прыязна, паразумеліся, А ў Мску як на каго нарвесся. І праўда, мо ўсё пачынаецца з павагі да іншага. Але гэта невычарпальны адказ. Трэба яшчэ над гэтым падумаць, блукаючы віленскімі вуліцамі. У верасні самы час для таго. Сергій Харыўскі зноў спасылаецца на віленскае надвор'е. На маю думку, гэта метафара прыцягальная сілай колішняя беларуская сталіцы. Мабыць, для таго, каб горад быў духоўнай сталіцаю нацыі, яму зусім не абавязкова быць сталіцай фармальнай. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец тутэйшыя беларусы спрадвеку лічылі вільню беларускім горадам у і сілкавалася вільня людскімі рэсурсамі найперш з беларускіх мястэчак і вёсак. Так было і ў незалежным вялікім княстве літоўскім, калі скары надрукаваў тут свае кнігі. Так было і пад расійскай імперыяй, калі тут нараджалася сучасная беларуская гуманітарная навука і культура калі вільня стала цэнтрам паўстання кастуся каліноўскага. Так было і пад нямецкай акупацыяй, калі тут разгарнулася беларускае школьніцтва. Так было пры паляках у міжваенны перыяд і пры савецкай літве тутэйшыя беларусы лічылі вільню беларускім горадам. Упершыню гэткае спрадвечнае ўяўленне пахіснулася 10 гадоў таму, калі віленскія беларусы атрымлівалі літоўскія пашпарты. Фармальная працэдура мела між іншым каласальны псіхалагічны эфект. Віленскія беларусы сталі грамадзянамі літвы і як бы людзьмі іншага гатунку ад сваіх суродзічаў грамадзянаў беларусі. Пачалося фармаванне меншасных суполак і характэрныя для такіх суполак ва ўсім свеце сваркі. Адзінае цела беларушчыны сталі лякалізаваць і дзяліць. Але і гэты працэс ужо не такі прыкметны сёння. Тое, што мелася зменшыцца, зменшылася і яго амаль не відаць. Затое, як у тым жылкавым вершы чуваць прыбойня моўкнучых з палёў. Усё болей з'яўляецца на вуліцах старой сталіцы натуральных беларусаў. Проста прыязджаюць або паступаюць на вучобу, нехта сюды жэніцца. І кожны дзень у вільні ёсць нехта знаёмы з Беларусій.